Islom ibodatga buyurayotganda xususan hozir bu yerda ko'p yoshlar o'tiribdi. Bu yoshlarni din dushmanlari islom ibodatga buyurgan. Jin ins toifasini hammasini ibodat qilishlik uchun yakka Allohga ibodat qilishlik uchun buyurgan. Agar sen islomni qabul qilsang, yoshlik davridan mahrum bo'lasan. Sen faqat ibodat eski kiyimlarni kiyib tamomiy masjiddan chiqmasdan yashaysan uni o'rniga sen yoshlik davrini surib olgin keyin bu gunoh degan narsaga qodir bo'lmay suyagingdan taningdan nam qochganda gunoh qilishlikka quvvating qolmaganda shunda ibodat qilib olaverasan deb o'ylatadi mana bu islom dushmanlarining makridir birodarlar islom ibodatga buyurganda dunyo va oxiratning saodat va lazzatiga buyurgan lekin u lazzat haloldagi lazzatni topmagan odam haromdagi lazzatnigina lazzat deb biladi agar islomdagi inson o'zining rabbiga sig'inayotgan vaqtdagi lazzatni bir tapsa, bu lazzatdaqa lazzat olamda yo'q ekanligini biladi inson o'zini bir qadrdon do'stini uzoq vaqt ko'rmaganda qanchalik bir quvongan bo'lsa alloh subhanahu va taologa munojot qilishlik davrini shunchalik orzu qiladi